par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar vai sveicināt rādījumu arī klausītāju šeit. Es priesteris Jānis labā ziņas un šajā reizē kopā ar man šajās labajās ziņās ir Līga. Ivars. Abotiņi. Abotiņi. <laughs> Jā, es eh, gribēju pateikt uzvārdu daudz bērnu ģimene. Ir Ziemassvētku laiks, un, protams, Ziemassvētki, nu pat kā advents aiz muguras, un Ziemassvētki, un to daļu jaunais gads, un, un, un tā svētku atmosfēra, kas veidojas, un, protams, visiem asociācija pilnīgi normāli un dabiski, kad eh, tie ir ģimenes svētki un visa mīlestība, kas virmo gaisā jā, un jā. žēlsirdības darbi un viss pārējais un tā tālāk. Un gribas arī parunāties par ģimeni, jo man liekas tā ir labā vēsts, kad mums Latvijā ir ģimenes, turklāt arī daudz bērnu ģimenes, ņemot vērā to, ka ik pa laikam mēs arī dzirdam sūdzības par to, ka, nu, demografiskā situācija ir pilnīgā bedrē mums Latvijā. Un, nu, nu visi šajā kontekstā Tā man ir iespēja Līvānos ar, aprunāties ar āboliņu ģimeni. Kā jums iet pa ģimeni šajā Ziemassvētku laikā? Nu, kņāda ir liela. Uh, un pagaidām jau visa tā, visa tā rosība vairāk ir pa skolām, bērnu dārzu un tam līdzīgi gādāt dāvaniņas dažādas kaut kas skolotājiem arī, protams, un ir pasākumi. Uh, tā kā Mm, vairāk ārpus ģimenes šobrīd tas, tās aktivitātes ir. Man liekas, ka tā kā vairāk tā kā uz ģimeni, man liekas, mēs koncentrēsimies, tad, kad beigsies viss šis jāmpadrats. Jā. Nu, skaisti. Kā, kā vīram, kā vīram šis viss aiziet? tu tur līdzi vienkārši tāpēc, ka eh, nu, tas, tas viss prasa <laughs> enerģiju, laiku, arī eh, atbalstīt kaut vai sievu viņas dāvanu meklējumos. Un, un, nu, tā pasaule uzspiež tādu savu, savu ņādu, savu zīmogu, kad, kad kaut ko vajag dāvināt, bet eh, man jau liekas, ka bērniem. Nu, Viņas ir jāmīl. Tas ir pats galvenais, un tad dāvanas, dāvanas uh, daudz pēc tam. Bet, eh, bet tādā nu, Ziemassvētku noskaņā man gribas prasīt, ar ko jums personīgi asociējas Ziemassvētku vai ar tādu spēku izsīkumu, dāvanu meklējumos un, un visu to burzmu, kas notiek, mēģinot svinēt šo svētkus, vai, vai kas ir tas, kas jums varbūt tās personīgi ir tāds īpašais, es nezinu, vai, vai nu, jā, tie svētki sagādā, šis man sagādā svētku noskaņu, prieku un vai, vai kaut kā tamlīdzīga. Nu, man uh, Ziemassvētki saistās ar gaismu, gan gaismām logos, gan gaismām uz ielas, izgaismu iedvesmojumu un arī nu, gaismu sirdī. Jo Jēzus Kristus uh, dzimšanas dienu, tā teikt, <laughs> svinam dzimšanas dienu. Un, un, uh, tas, uh, Nu, kaut, kaut kāds tāds jau kopš bērnības Ziemassvētku ir tāds īpašais laiks, kad ir, kad it kā vajadzētu būt mieram, pārdomām, klusumam un nu, tādai sirsnībai ģimenei. Un, nu, kaut gan pasaule ienes savu ņādu, tomēr uh, nu, šis te no bērnības. E, nākošais, tas, tā sajūta viņa ir saglabājusies arī kaut kādā ziņā. Un tā kā mēs esam ar sievu arī e, kalpotāji, e, baznīcā mēs dziedam, un arī baznīcā aizjūt, nu, mēs izjūtam vairāk, iespējams, kaut kādā ziņā vairāk šo Ziemassvētku laiku, jo mēs dabūjam izdziedāt visus dziedājumus, un, un, un tas kad, kad piedalās um, procesā, tas ir savādāk nekā kad vienkārši aiziet un uh, blakus pastāv, paskatās to visu. <laughs> Kā sievai? Man ir tā, ka <clears throat> man līdz šim, uh, šos iepriekšējos gados, bija tā, ka mana uh, šis pārmērīgi uzpūstējis, šis ļoti tāds materiāli, nu, tā pasaulīgais, tas, tas, tas tā gatavošanās uz Ziemassvētkiem, tas man bija, tas bija tā kā manas spīdzināšana un tās lielais temps un tiešām tas uzsvers uz dāvanām un es domāju, kur man kur man pabūt ar Kristu, kur man pabūt tajā mierā, klusumā un smelties to gaismu un spēku un saņemt viņu kā dāvanu. Jo nu, tā Tā pa īstam man ir tā, ka man Jēzus Kristus, viņš ir, protams, sen piedzimis, nomiris par maniem grēkiem pie krusta. Līdz ar to man ir piedots, un ik reiz, kad es no sirds nožēloju, es zinu, ka viņš man uzreiz piedod, ka Dievs man piedod, un viņš ir augšām cēlies. Manā dzīvē viņš ir augšām cēlies ikdienu. Bet, lai to īsto to Ziemassvētku sajūtu, to gaismu, vispār viss šis adventa laiks, viņš kaut kā pastiprina tās ilgas pēc šīs gaismas, pēc šī miera. Un eh, man tā, laikam, tā visvairāk Ziemassvētku sajūta ir tad, kad es ieraugu Betlēmīdu baznīcā. Un, un eh, jā, laikam, Visvairāk es mieru laikam izjūtu Ziemassvētkos tieši 25. decembrī, kad ir beidzies viss, arī visa lielā rosība baznīcā un bijuši, bijuši Ziemassvētku koncerti un viss, viss. Un tad ir šī nākamā diena, kad baznīca ir jau stipri tukšāka, bet tur ir at atnākuši tie, kas nāk sastapt Jēzu, kas tiešām nāk sastapt Jēzu. Un, un tad ir šis miers, un vēl ir šīs skaistās Ziemassvētku dziesmas, un tā ir mana Ziemassvētku sajūta. Jā. Kā ir, vai, vai jums eh, Ziemassvētki ir arī sajūta par to, ka tie ir tiešām tādi izteikti ģimeniski svētki, vai nav? Um, Un ko tas nozīmē ģimenes svētki? Nu, man ir prāt, savs priekšstats, kā no savas ģimenes nākot, vai ne? Bet kā ir uh, daudz bērnu ģimenei šī sajūta? Eh, gribas vēl drusku par šo svētku <laughs> Jā, e, tā kā es pati esmu dzimusi piecu bērnu ģimenē, tad e, viņi vienmēr mums bija ģimeniski svētki, un viņi tādi ir joprojām. E, jo manas māsas un brālis, viņi arī parasti, tad arī šogad tas tā notiks, ka viņi svinēs pie mammas laukos. Mēs nebūsim, bet citi būs, un tad ir apdāvināšanās un tāda liela sirsnība. Un arī, kad, kad es augu, Sākotnēji nebija Ziemassvētki, bija vecgada vakars un tas lielais brīnums, un Kremļa pulkstenis sita 12, un sākās jaunais gads, un bija salatētis. Um, bet tā brīnuma sajūta, tās gaidas, bet man viņas bija jā, bērnībā vairāk. Es domāju, kāda būs mana dāvana. Man, un tad jau bija tā lieta mazāk. Un, un man liekas, ka mēs tajā laikā daudz vairāk novērtējām vispār dāvanas. Un, um, jā, es pieļauju, ka tagad arī mazliet vārds dāvana ir nonivelējies, jo daudz kam vairs nav tādas vērtības. Bet tā brīnuma sajūta, ko es agrāk radu tajā brīnumā, tajā, tajā pārsteigumā, ko tad es saņemšu dāvanā, un ka tā dāvana bija un ka bija svecīša gaisma svecītes eglītē un mandarīnu smarža. Man faktiski joprojām, ja man vajag uzbūvēt Ziemassvētku sajūtu, tā es fiksēju, tad man vajag tā mazliet aizdedzināt eglis zariņu, lai mazliet tās skujas pakūp, un mandarīnu smaržu. Tad tas kopā rada un atsauc atmiņā no, no bērnības, no mūsu ģimenes, un manu māmiņu un tēti un, un māsām un brāli. Jā, nu, mums pagaidām ir tā, ka, nu, tā kā mēs dziedam kūrī, tad mums tā diezgan liela rosība pagaidām ir tā vēl tā kā ārpus, ārpus mājām un baznīcā. Bet noteikti ir vajadzīgs un būs arī šis kopīgais laiks, kad mēs būsim pieglītis, tikai mūsu ģimene, un kad būs dāvaniņu atsaiņošana nu, tāda savstarpēja iepriecināšana, un kas man, kas man pēdējos gados dod tādu īpašu mīlestības sajūtu, eh, ka kāda no bērniem. Kādā mums ir eh, pieci bērni, vecākais 14 un jaunākais 4 eh, gadi. Kad kāda no vecākajiem bērniem ir izdomājuši kaut ko pavisam, kaut ko izdomājuši, kaut ko pagatavojuši man kā dāvanu. Vai tā kā mūsu dēlam Jēkabam, viņš ir vecākais dēls, viņam ir 12 gadi, viņam ir tik svarīgi uzdāvināt man kaut ko. Un viņš vienmēr cenšas, viņš man pajautā, vienmēr, vai tā tikai nepalaist garām, mamīt, kad ir tava dzimšanas diena. Bet tad, kad nāk Ziemassvētki, viņš jau zina, protams, kad ir Ziemassvētki, un tad viņš kaut ko sagādā, kādu dāvanu. Un, un tā ļoti mīļi, tā paliek atmiņā Tā kā meitiņa pagājušajā gadā pati tā kā no Ziemassvētku vecīša man dāvana, viņa zināja, ka man gribas smaržas. Viņa atrada man tukšu smaržu pudelīti, ielaist tur ūdeni, saskalinājusi, un, un tad uztaisījusi tādu kā aploksni un apzīmējusi, nu tā skaisti, skaisti un uzdāvināja man. Un, nu, nu, ļoti, ļoti mīļi, sirsnīgi uzrakstīja un uzdāvināja man to smaržu pudelīti, nu, ar tādām atšķaidītām smaržām, bet tas bija tik sirsnīgi, bet savukārt. Jēkabs bija gājis uz veikalu un ieraudzījis, iedomājies, ka grib man tieši to konfekšu kārbu un tik ļoti viņam sirdī viņš grib man tieši tās konfekts nopirkt. Viņam kāds cents pietrūka, vai desmit, vai kā. Un tad viņš bija lūdzis Dievu, lūdzu, palīdz man atrast kādu eh, pudeli kaut kur zemē, kādu, ko var nodot. Un aizgājis zin, pie tilta, te līvānos, ka tur reizēm kādas pudeles ir, kādas plasmas vai kādas bija atradas. Tik pateicīgs Dievam, aizgāja nodeva tarumātā un aizgāja uz veikalu nopirkt tieši to konfekšu kārbu. Un es tā, es jau viņam neteicu, Tēliņ, man nepārāk garšo konflikts, bet es vienkārši man tas likās tik mīļi, tik ļoti sirdsmīļi. Jā, nu, tā ir tā īstā ģimenes sajūta. <laughs> jācer, jācer, ka viņš nedzirdēs šo raidījumu. Lai, jā, <laughs> parasti jau gribas, lai vairāk dzirdētu, bet šajā <laughs> gadījumā, lai, lai šī vilšanās nebūtu. Mīļi, nu, jā, nu, bet mīļi tik un tā, viņš redzēja, ka ir novērtēts. Tieši jā. tā, tas ir pats labākais, svarīgākais. Kā ir ar vīru? Kā ir eh, ģimeniski svētki, nav ģimeniski svētki? Nu, man be, no bērnības šie svētki saistās tomēr ar ģimeniskumu, tāpēc, kad bija tā eglītes rotāšana, nu, pirmkārt jau braukšana pēc eglītes uz mežu ar zirgu, ar kamanām. Tad eglītes rotāšana, tad pīrāgu cepšana, braukšana uz baznīcu un pēc baznīcas tikai tā pīrāgu ēšana. Eh, dāvanas es tādas pārāk neatceros, ka mums dāvināja bērnībā, bet nu, tā ir tāda svinības eh, bija. Svinības to es atceros. Un, un, eh, nu, jā, saistīts ar ģimeni. Bet es, es, man, patīk tas, man patīk tas, ka šie svētki ir vēl, viens, vēl viena iespēja ģimeni sapulcināt kopā. Nu, tas ir svarīgi, jo, jo reizēm vajag tāds, kaut ko tādu, kas pamudina. Nu, Ir Ziemassvētku sanākuma kopā, beidzot. <laughs> ir Ziemassvētku laiks. Jā, apsēžas visi kopīgi pie galda, jo tā ikdienā kā kuru reizi sanāk, bet tad visi apsēžas un Un tad ir eh, gada dziesma, un tad ir eh, dažādas, tad, tad ne tikai viena gada dziesma, jo, ja mēs beidzot sēžam visi kopā, tad bērniem ir, eh, viņi pasūta, tad arī vēl to vai to, un vismīļākā ir hrumu ņem, ņem, ņem, ko gan jau zina daudzi, kam ir bērni. Kungs, jā, mēs lūdzam Sveiki, nu, tik dzīti, zin, kristīgas ģimenes zina šo no nu, nometnēm, bērnu nometnēm šo dziesmu. Jā, tā kā, bet, protams, ka daudz bērnu ģimenē nav tā, ka viss ir pilnīgi ideāli, jo, ja ir četrgadnieks un piecgadnieks, un kas agrāk bija, protams, jaunāk un mazāk, tad ļoti bieži gadās kaut kādi <laughs> dažādas situācijas, kad vecāki grib vai mamma grib, nu, lai kaut kas ir tā ļoti īpašs un skaists, un tagad tu saorganizēsi tā skaisti, un tas izgāžās, nu, bet tā ir, jā, ar maziem bērniem tā ir nu, ikdiena. <laughs> Nu, kaut vai tas, kad eh, tagad visi kopā nofotografēsimies, un mazāk es sāku vai, eh, rādīt visādas sēņas un, Nē, un mūku prom. Un, <laughs> nu, tas ir tāds nevienmēr sanāk. Eh. Nu, tāda īsta ģimenes pieredze. Es arī esmu no daudz bērnu ģimenes, tā es atceros, kā mēs rīkojāmies, ka vajadzēja safotografēties vai citas lietas darīt kopīgi. Tagad maziņā muzikāla pauzīte, kurā aiziesim, lai ļautu atpūsties un varbūt tās ir rādījuma arī klausītāji jums pārdomāt, kā, kā jums ir, ar ko asociē šie svētki, kā jūs nosvinējāt, un vai ģimene ir tas, kas raksturo šo svētkus. Dzirdējām, kad ir būtiski, kad sanāk ģimenes kopā, un varbūt tās svētki, Ziemassvētki ir viena no tām retajām reizēm, kad izdodas kopā arī sanākt. Pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ, un tad turpināsim jau nedaudz nopietnākas tēmas par ģimeni, konkrēti par ģimeni. Sveicināti, rādījumā arī klausītāji. Esam atpakaļ. Šeit ir Priesteris Jānis, un kopā ar mani ir eh, Līvānos ierakstu veidojot šajā reizē āboltiņu ģimene. Paldies vispirmām kārtām par to, ka piekritāt tādā ar īsu sarunu arī nākt uz šo diskusiju, par kuru, kā es diezgan regulāri saviem viesiem saku, jūs pat nezināt īsti, kam esat piekrituši ar šajā reizē. Nu, tā ir sanācis. Bet gribas parunāt par ģimeni. Mm, Ziemassvētku laiks, vai ne? Un viss, viss tas, kas ap Ziemassvētku laiku virmo, tajā kontekstā aprunāties par ģimeni, par kuru mēs tik bieži vien sakam un dzirdam politiskus sloganus un visu kaut ko citu, cik ģimene ir svarīga un vērtīga un kā vajag rūpēties par ģimeni, bet vienlaikus, protams, arī dzirdam par to, ka, nu, diemžēl Latvija atrodas tādā, nu, jau izmisuma stāvoklī tieši demogrāfijas jautājumos, kad mums ir pārāk maz ģimenes, pārāk maz bērni šajās ģimenēs dzimst, jums ir pieci bērni. Varbūt tās varat vispirmām kārtām, kāpēc jūs esat nolēmuši, kad vajag tik daudz bērnus? Eh, eh, varbūt tās tā ļoti tieši jautājums, bet kā ir, kāpēc tik daudz bērni laikā, kad tas nebūtu nav tik pašsaprotami? <clears throat> Jā, nu te es varu, varētu pajokot. Kā mans tētis teica savā laikā, kad es viņam priecīgi paziņoju, ka mēs gaidām trešo bērnu, viņš man pajautāja, vai jums prāts arī ir. Ja? Varbūt mums tā prāta mazāk, <laughs> vairāk mīlestības un mazāk prāta. <laughs> nu, sievai viņai jau tādā ziņā vieglāk, viņai ir piemērs, viņa nāk no piecu bērnu ģimenes un pieci bērni. Es domāju, viņai vajadzētu būt, ka tas ir, eh, varētu arī būt normāli. jā, bet nu sieva jau viena pati nav šajā gadījumā. jā, jā, jā. Uh, nu, manā gadījumā ir tā, ka kaut kā bija tā sajūta, ka, nu, ka pieci bērni ir, eh, ir forši. Un, uh, katrs bērns no, no šiem bērniem ir plānots bērns. Nav tā, ka, ka nu, o, nejauši, <laughs> nejauši radās. Uh, visi ir plānoti bērniņi un, un uh, visi gaidīti ar mīlestību. Un, um, Nu, varbūt, ja es apsēstos ar kalkulātoru un būtu sācis rēķināt, cik tur kas maksās un, un cik tas viss nu, tomēr prasīs pūļu un nervu un pacietības. Varbūt, varbūt būtu savādāk, bet no otras puses es domāju, ka nebūtu savādāk. Es esmu laimīgs ar to dzīvi, kas man ir tagad, un es pateicos Dievam, ka man ir pieci veselīgi bērni, un viss ir kārtībā. Es arī uzticos Dievam. Es, mm, ne, es domāju, ka Viņš ir Viņš rūpējas, viņš dod bērnus. Pirmkārt, manā uz, uztverē viņš dod bērnus. Jo daudz, daudzi gribētu, bet viņiem nav. Un, un mums ir iedoti bērniņi. Tā tad dieva dāvāns dieva dāvana, bet uh, tieši uh, droši vien tas ir eh, tas iemesls, kāpēc es prasu. Varbūt tas arī uh, radio klausītājiem izklausās, nu, kas ir vispār otrs šķirīgs jautājums, bet no otras puses mūsdienu cilvēks ļoti aprēķina, uh, aprēķi, aprēķinos uh, tāds cilvēks. Nu, viņš arī sēžas un domā, un, un, un, un uh, kā te tur būs, vai es varēšu izaudzināt, kas nebūtu nav tik, uh, nu, uh, slikts jautājums. Nu, tu gribi parūpēties un dot to vislabāko, taču galu galā vai ne? Un, un te ir pieci bērni. <laughs> Tāpēc man tas jautājums arī. <laughs> Jā, un es eh, reizēm domāju, vai tā par eh, rakstu vieta par to namdari, pirms viņš E, ķērās pie e, mājas būvēšanas, ja viņš apsēdās un e, aplēsa, kas cik viņam tas, ko prasīs. Vai tas ir par ģimeni? Man tā reizēm, tad, kad man tā nopietni jāpadomā, es domāju, bet ja nu tas ir arī par ģimeni, ja, bet, bet mums vienmēr bija tā, redziet, es domāju, kas cilvēkiem pietrūkst šajā laikā daudziem tās vispār drošības sajūtas. Uh, Un ne tikai drošības par to, ka būs, eh, varbūt būs karš un viss kaut kas cits, un, protams, tā finansiālā drošība, bet arī attiecībās, savstarpēji uzticēšanās. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Eh, jo ļoti liela dāvana, ļoti liela žēlastība no Dieva ir, ja ir cilvēks līdzās, kam var uzticēties. Un ja ir šāds cilvēks, ja, eh, kurš pieņem un mīl mani tādu, kāda es esmu, Eh, kur man pats reizēm pats sev nepatīk. Nu, ir tie noguruma brīži, dažne dažādi, bet ja vīrs mani tādu, viņš jau paskatās un par mani priecājas. Uh, tad es domāju, ka ļoti daudziem tā nav. Un, eh, un es pieļauju, mūsu stiprais pamats ir Dievs. Ja Jā. mums nebūtu dieva, es nezinu, kas ar mums būtu. Um, bet tā kā es atgriezos tikai, es aizgāju uz baznīcu jau pieaugušā vecumā, un tā vēsts, ka man ir piedots, man nozīmēja tik ļoti daudz, ka kopš tā laika es ļoti mīlu Jēzu. Un uh, Dievs ir man tik ļoti, ļoti svarīgs katru dienu. Es eju, es ar viņu komunicēju, un ik visā. Un, un um, tas, ka mēs ar vīru varam kopīgi lūgties, un tas, ka mēs kopīgi varam, tiksim, kad es vēl mazliet gūstu tādu kā Ziemassvētku sajūtu. Un, um, to dieva gaismu, mieru. Tās ir tās mūsu piekdienas. Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas Katoļu baznīcā, kad ir svētā misija 18.00 un pēc svētās misijas ir slavēšana. Tad mēs lūdzamies un dziedam, un tādā nonākot Dieva priekšā, aizmirstas visas rūpes, Viņš ir daudz lielāks par visām rūpēm, un pat aizmirstas vispār, kas man, kas man vispār bija par raizēm. Un es atceros par citiem lūgties, es atceros, es zinu, kuri cieši un par kuriem vajag aizlūgt, bet tas miers, ko Dievs dod, un es domāju, tas ir tas, eh, Dievs ir mūsu ģimenes stiprāk līnijas, un ja ir Viņš, tad ir arī viss pārējais. Ja ir šī savstarpējā cieņa, savstarpēja uzticēšanās, spēja izrunāties, jo eh, ļoti svarīgi, un es domāju, ka ļoti daudziem nav tas, ka viņi ka var izrunāties savā starpā, un ka var pat pārunāt tādas arī sarežģītas kādas tēmas un nopietnas, tiešām ka var uzticēties, un, un pateicība Dievam mums tas eh, ir. Līdz ar to ir pieci bērni. <laughs> ļoti skaisti. Bet kas tad jums ir citādāk kā citiem, kad, var, kad ir šī uzticība, kad varat tā arī izrunāt lietas? Kad, nu jā, kas ir tas, kas nu, atšķir jūs citādākus, ka jūs varat arī pieņemt, ka būs pieci bērni, <laughs> ieplānot šos piecus bērnus? Nu, es nevaru atbildēt šo jautājumu īsti. Es domāju, ka nu, katrs ir individuāls. Nu, vienkārši mēs esam tādi cilvēki, kas, kas pirmkārt mēs Nu, pirmkārt, mēs paļaujamies uz Dievu. Jūs teicāt par to, jautājot par to plānošanu, tad mm, par to plānošanu, vai var visu saplānot. Ģimenes dzīvē nevar visu saplānot. Ir ļoti daudz neparedzamu lietu, neparedzamu izdevumu, neparedzamu ienākumu arī. Un līdz ar to vienkārši. Nu, Nu šī, <laughs> šīs visas lietas ir daudzas lietas, ir jāuztic Dievam. Un, um, mēs, nu, piemēram, es. Um, Nu, ar ko neatšķiros no citiem. Vienīgais, eh, ar ko es varbūt atšķiros, ir tas, ka es lieku cerības uz Dievu ļoti stipri. Bet eh, labi ir, un, un man eh, savā ziņā šķiet nu, pašsaprotami, <laughs> ja jau ticīga ģimene, vai ne, ka Dievs būs tajā centrā, bet eh, nu, es vēl gribu tik un tā izaicināt, un kādā veidā tas Dievs tur, nu, vai nav tā, ka dažbrīd nav jau gluži tā, ka tikai ticīgas ģimenes ir tādas, kuras var uzticēties. Ir ar kur nav ticīgi, vai ne, bet kā Dievs tad, izm, ko viņš izmaina? Nav tā, ka uzliek tikai Um, um, noteikumus stingrākus, uh, kas apgrūtina visu ģimenes dzīvi un, un, un sarežģīja lietas, uh, nevis atvieglo. <laughs> Bet no jums izklausās otrādi. <laughs> Uh, viens ir tas, um, nu, mums ir dzīves pieredze tāda, ko mēs zinām, ko mēs negribam savā dzīvē. Ko mēs esam redzējuši, vai tuvinieku, vai ko mēs, ko mēs zinām, ka mēs to nevēlamies. Un es pieļauju, ka mums ir pietiekami daudz, mēs esam redzējuši, līdz kam noved neizrunāšanās un tā tālāk. Uh, tās sāpes, kas ir redzētas vai piedzīvotas, viņas arī ir labas skolotājas. Ja? Līdz ar to novērtēt vēl vairāk to, kas ir. Um, bet Dievs nu, mums palīdz tas, ka mēs parasti mēs esam aktīvi iesaistījušies dažādās kopienās un Jā. uh, turamies ar citām kristīgām ģimenēm kopā. Tā kā arī te Līvānos mēs esam Līvāna diamāts komandā un šobrīd atbildīgais pāris. Uh, Un tas, ka var roku rokā iet ar citām ģimenēm un dzirdēt viņu stāstu, dzirdēt arī saprast arī viņu izaicinājumus, arī to, ka tā ikdiena nevienam nav pilnīgi balta un pūkaina, un ka <laughs> viegli nav nevienam, bet uh, apgūstot arī dažādu, ejot cauri dažādiem šiem materiāliem. Mums katru gadu ir grāmatiņa, ir tēma. Uh, katru, uz katru tikšanās reizi apdomājot to visu, kopīgi lūdzoties, un ir dažādi šie piepūles punkti. Ir dažādi tātad, kaut vai tas ir tāds apsēšanās pienākums, kur kopā ar Jēzu ir aizsācis veci, un ir lūkšana, un, tad, un kopā ar Jēzu ir tāda pabūšana divatā, bet kopā ar Jēzu tāda būtībā pabūšana trietā. Un, un kad runā par dažādām tēmām, izrunājas par visu, kas un arī meklē to risinājumu, ko es varētu darīt tādu, kas tev justo, ļautu justies vairāk mīlētam. Ja arī ko es varētu izdarīt tādu kaut ikdienā, tādu varbūt, lai, lai tu justos vairāk mīlēta un pamanīta, un nevis nomārta, atstāta un tā tāda novītus puķa, ja tur, kur es gribēju saules trūkums. Un, um, un kopā ar Jēzu runājot un izrunājot šīs lietas, un vēlreiz kopā lūdzoties, cilvēki ļoti satuvinās. Dievs ļoti satuvina. Viņš savīja kopā ar nu, tādām dvēseles, tādām mīlestības, tādām ciešām saitēm. Un, un ir atkal tā, tā pati tā. Es zinu, tas ir mans mīļotais cilvēks, mans tuvais mīļais cilvēks, un, un es atkal eju un, Un vienalga, vai viņš ir darbā, vai es esmu kur un citur, bet es, es lūdzu par viņu, es viņu sveitīju, un man ir tā tuvuma sajūta. Mm, to dara Dievs. Jā. Vēl arī būšana šajā diamāta komandā. Nu, tur viens no tādiem ieteikumiem ir uh, magnifikat lūkšana. Uh, mēs no rīta, mēģ, nu, no rīta parasti pieceļamies, kopīgi palūdzamies gan, gan to lūgšanu palūdzamies, gan arī savas lūgšanu vajadzības izsakam Dievam. Un ir ļoti grūti lūgties šāda veida kopīgās lūgšanas, ja tu esi naidā ar otru, ja tu esi dusmīgs, ja tu neesi piedevis. Um, um, un arī tas motivē ātrāk salabt, jo es zinu, ka to tas man būs jāiet lūgties, un, <laughs> un es, um, nu, es to nevarēšu un arī tā kopīgā slavēšana piekdienās, tomēr arī tas tā liek izvēlēties, meklēt mieru savstarpēji. Jo arī slavēt Dievu es nevaru, un ģitāras spēlēt es nevaru, ja es eh, tajā brīdī esmu dusmīgs uz sievu. Nu, nesanāk tas. Jā. Un līdz ar to tā ir tāda apzināta izvēle, kuru, kuru mums palīdz mm, eh, izvēlēties būšanu šā, šāda veida kalpošanu. Tāpat tās arī, tās eh, arī saistībā ar to slavēšanu kaut vai kā es varu lūgties un aizlūgt par citiem. Ja, ja piemēram, es, zinu, man, nu, es jūtu, ka man ir netīra sirdsapziņa. Man ir noteikti pirms slavēšanas, ja es jūtu, ka es ar bērniem esmu sakliegusi un, un ir gadījies būt kaut kā netaisnām, kaut kas ir sanācis greizi. Un, um, Ar bērniem mēs vienmēr izlīkstam, bet, uh, bet man ir ļoti svarīgi aiziet uz grēksūdzi, un tas jūtos nomazgājusies, ka es ar tīru sirdi varu uh, saņemt visvētāko sakramentu, un es ar tīru sirdi varu dziedāt, jo man, man ir tā sajūta, ka ka man no tīras sirds ir jādzied. Lai, jo, lai, es, lai arī to tīro sirdi, to Dievs, kad caur mani arī, kad viņš nu, Dieva gars plūst un dzied, tad es vismaz zinu, ka tie cilvēki, kas arī klausās, ka viņi tiek svētīti. Ja, ka, jā, tas nāk no tīras sirds. Bet eh, man likās interesantāks tas aspekts, eh, ko minēja, ka dusmas arī var būt par mm, pietiekošu motivāciju, lai darītu kaut ko un izlīgtu eh, savstarpēji. Interesanti. Vēl viena muzikāla pauzīte, tad atgriezīsimies un vēl nedaudz par ģimenes dzīvi, bet varbūt tās jau drusku tādā vispārīgākā formātā par to, ko mēs varam darīt, lai būtu vairāk ģimenes un, un kādā veidā rīkoties pēc pēc muzikālas pauzes esam atpakaļ, nekur nepazūdam. Sveicināti rādījumam arī klausītāji. Šeit es, Priesteris Jānis, kopā ar aboltiņu ģimeni no Līvāniem, labajās ziņās, un runa ir, protams, šajā svētku laikā par eh, ģimenes dzīvi. Eh, daudz kas tika pateikts, arī tas, ka ticība ir ļoti būtiska, to mēs sapratām, <laughs> es domāju, vai ne? Bet jautājums ir tāds, kā ir, vai runājot par ģimenes dzīvi arī ar uh, citiem, kas varbūt tas nav tik ticīgi, un ko tad, kādā veidā jūs tad ar viņiem runājat par savu ģimenes dzīvi, vai nerunājat? Labāk izvēlēties tomēr klusēt un neko neteikt. Nu, es vispār esmu cilvēks, kas uh, vairāk izvēlas klusēt. Es labprāt paklausos citus cilvēkus, un es uh, nekad īsti nemēģinu dot padomus. Uh, eh, un, uh, ja man neprasa, ja man patīk, Pa, pajautā par ģimenes lietām, es, eh, es runāju, ja nejautā, nerunāju. Nu, es, es tā esmu diezgan tāds noslēpumains cilvēks. <laughs> ļoti labi, bet, bet eh, savā ziņā man, tā, man tas jautājums radās tik daudz par ticību runājot, vai, vai ir tā, ka jūs eh, kontakti vairāk ir tieši ar šiem ticīgiem, un tur jūs labi, labi ērti jūtaties un arī varat runāt par šīm lietām, bet tur, kur ir ārpus, nu, tur jūs tā tomēr nē, nu, kā es pateikšu, kad esmu laulājies, <laughs> nezinu cik gadus, un, un ka man ir pieci bērni, un, un kad man patīk, un es laimīgs, pat ja ir grūti. <laughs> Vai ne? Nu, sapratāt to manu domu, vai, vai jūs tomēr nav tādu iespēju, un, un vai ar nodomu izvēlaties nerunāt par ģimenes tematiku ar, nu, teiksim, neticīgiem cilvēkiem? Uh, ja, ja ir. Um tāda tēma, kad visi sāk runāt par ģimenes lietām. Es, es, es parasti tā skatos pēc, pēc tā, kā tā tēma ievirzās. Ja cilvēki runā par nelaimīgām laulībām, par bērniem, kas neklausa un tam līdzīgi, es viņam nesākušu stāstīt, cik man ir labi <laughs> un cik, cik jums nav labi vai kā. Bet, eh, nu, tomēr, mm, nu tā teikt, raudiet ar raudiem, raudā, raudošiem, priecēties ar smejošiem. Un, un, bet pats es tās ģimenes tēmas es ne, necelāju. Ne. Nu, man, bet es eh, neizvairos no viņām. Ja, ja, ja ir sarunas arī ar neticīgiem, eh, es runāju, bet es eh, nu, nu, nekomfortabli jūtos. Es, es, kāpēc? Tāpēc, ka <laughs> es neesmu tāds. Um, nu, teiksim, tā manī nav ļoti liels evanģēlista gars. Es neesmu gatavs evanģelizēt visus apkārt, pa labi, pa kreisi, bet uh, es neizvairos uh, runāt par Dievu. Nu jā, es to vienkārši tādēļ prasu, ka man šķiet, ka baznīca ļoti uzstājīgi runā par laulības dzīvi, par ģimenes dzīvi, par eh, nu, to vērtību un nozīmi, bet baznīca ir arī tā, kas saka, tas nebūs priesteris, kas par to runās, lai arī viņas baznīcā sludina daudz, bet tā ir ģimene, tā, tā labā, tā svētā, tā skaistā ģimene, kur varbūt iet grūtībām cauri un tā tālāk, bet tomēr runā par to, vai ne? Un nu, citiem vārdiem, arī šobrīd, un man vairāk interesē ne tā ticības puse, bet vairāk tā, um, nezinu, kā nosaukt ģimenes pusi, jeb sociālā, Jā. sociālais aspekts par to, ka mēs arī sūdzamies par to, ka nu nav mums tās ģimenes, nu kaut kas neiet un, un ne neveido tie pāri, vai ja veido, viņi negrib tur oficiāli, negrib baznīcā vai vispār oficiāli, ka bērnus tad viņi aprēķina un negrib, un ja tur gadās, tad, nu, nu aborti un visādi šitādas lietas. Bet tad es tā sev jautāju, bet, a, kur tad ir mūsu ģimenes, kas eh, savā ziņā, nu, ar savu <laughs> piemēru, ne ar to, ka baigi tur sludina, liecina par tām ģimenēm. Jā. Tāpēc es, uh, nu, mēs, mēs to es domāju, liecinām visādi. Vienkārši Ivars nav plāpīgs, viņš nav tāds, viņš vairāk ir vienpats, druskuļi vairāk tā. Uh, es esmu mūsu ģimenes sabiedrisko attiecību speciālists. <laughs> tā varētu teikt. Ģimenes darbu dalīšana. <laughs> Tieši tā. jā, tā kā tas ir tas. Uh, bet to mēs, to, ka mēs esam ģimene, mēs to nesam, mēs to nesam, to arī redz Līvānos mūsu. Um, jo, Nu, vispār jau mums pat ļoti uzskatām. Es tagad paskatījos novada ziņās, un mums, mēs divās bildēs. Gan Gada balva kultūrā, kur mūsu Līvānu eh, novada centrālā biblioteka, izvirzīja, ka mēs esam viņu bibliotekas lepnums eh, ar to, ka mums ir ļoti lasoši bērni, un es esmu Latvijas lasīšanas vēstnese. Un, Un esam dažādos pasākumos piedalījušies, un arī, arī tas bija bibliotekā, ne šai, nu, iepriekšējos e, Ziemassvētkos, ka mēs ar ģimeni aizgājām. Bet no abiem vecākiem dēliem mēs dziedājām, un arī vecākie dēli arī piedalījās e, dzējoļu skaidīšanā. Bet es arī saprotu, jūs bijāt prezidenta pilī ar, uzaicināti kā? kā Līvāna goda ģimene. Ja pārstāvēt Līvānas prezidenta eglītes iedegšanā, jā, tā kā Tā Ko kā, tas nozīmē Līvāna goda ģimene? Uh, nu, faktiski mums tā, eh, mēs par to, ka mēs esam Līvāna goda ģimene, nu, tā, tieši tādu nosaukumu es uzzināju pēc tam, bet mūs eh, vispirms apjautājās, nu, teica, ka mums tā kā vēlētos izvirzīt šo prezidenta šo rīkoto pasākumu. Uh, Pilsēta glītas iedegšana, un, un um, mēs jau tā Ah, bet, un vispirms bija jāapstiprina, vai drīz par mums ievākt informāciju. E, nu, jā, un tad mēs gaidījām, vai tad būs tas uzaicinājums, un tad atnāca uzaicinājums. Jā, un tad mēs piedalījāmies 9. Eh, decembrī eh, Rīgā, tātad šajā īpašajā pasākumā Pilī. Un, um, protams, sajūtāmies ļoti brīnišķīgi un, mm. un bijām lepni pārstāvēt Līvā novadu. Uh, Un pēc tam mēs arī redzējām, tad, kad eh, tika saliktas bildes, un arī dažādi nu, novada cilvēki par mums tā priecājās. Un, nu, kad bērnās man atnāk un saka, um, cita bērna māmiņa saka, um, kā bija sveicam mūsu goda ģimeni, tad es jau zināju, jā, ka mēs <laughs> esam goda ģimene. Bet es domāju, mēs eh, šādos veidos mēs nesam šo ģimenes vērtību sabiedrībā. Mēs arī kā lasošā ģimene, un arī par mums bija raksts par to, kā mēs lasām, kā mēs ar kopā ar bērniem lasām, kā mēs no bērnības esam viņiem lasījuši priekšā, gan vīrs, gan es, un vīrs vairāk tā radoši, viņš vienu un to pašu stāstu var izlasīt dažna dažādos veidos. Ah, tas viss ir ģimenes vērtības nešana sabiedrībā. Nu, ļoti skaisti. Beidzamais jautājums, jo laiks mums jau arī iet uz priekšu, un, diemžēl, ierobežots. Tas nozīmē, ka vajadzēs varbūt tās citu vēl sarunu jā, taisīt. Bet, bet mans tas, tas mērķis savā, zinā, savā ziņā arī ir no labajām ziņām dabūt, ko mēs labu varam darīt. Nu, citiem vārdiem, tas, ko es jums gribu prasīt, ko varam darīt, vai kas būtu jādara, lai būtu vairāk šādas goda ģimenes. Un šeit es domāju, pat tādā valstiskā varbūt tā tās eh, domā, domā eh, vai, ne, vai, vai nezinu, filozofiskāk, bet kas būtu jādara, kam būtu jānotiek, vai ko var darīt, lai būtu vairāk goda ģimenes, lai būtu vairāk daudz bērnu ģimenes, lai vispār laulātos cilvēku, <laughs> un lai, lai to mēs eh, redzētu. Vai esat par kaut ko tādu aizdomājušies? Uh, jā, nu viens ir tas, ka vismaz nu, kaut vai tiem pašiem ticīgiem jauniešiem ir liels stiprinājums redzēt, piemēram, arī mēs, kā Ivar, ar Ivaru kopā dziedam, ka viņiem ir stiprinājums, ka var vīrs ar sievu kopā dziedāt dievam un mīlēt viens otru. Un, uh, to mēs tā esam dzirdējuši atsauksmēs no jauniešiem. Um, Bet ļoti bieži nav tādas vienas atbildes, jo katra cilvēka dzīve ir tāds individuāls, tāds katra cilv katrs cilvēks ir savādāks, un katra cilvēka dzīve ir savādāka, un tā dzīves pieredze ļoti daudz ko nosaka. Un, uh, uh, nu, ļoti nu, bieži ner, ja nerunā par ticību vispār. Ir ļoti bieži, bet nerunājot par ticību, un arī ar neticīgiem, pat, pat, ja, pat uh, vienkārši izvēlēties viņus mīlēt, un mēģināt, un, kur, un atbalstīt, arī parādīt to savu cieņu. Uh, un vispār arī savstarpēji, nu, vispār arī atbalstīt citas ģimenes, kas jau ir. Uh, un, ja redz, ka kādas grūtības viņiem ir, tad palīdzēt. Tādā, nu, tādā cilvēcīgā mums bieži vien mums nav jāmetas virsū ar kaut kādiem skaidrojumiem, bet, ir, bet izvēlēties mīlēt un jā, parādīt to atbalstu. Mhm. Jā, es arī piekrītu, ka eh, izrādīt atbalstu tādām eh, citām ģimenēm, topošajām ģimenēm, jau esošajām ģimenēm, kurā, kurās eh, bērniņš viens, divi vai vairāk. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ka cilvēki, ja viņi jūt atbalstu, viņi jūtas drošāki un uh, viņi jūt iespējams, ka. Nu, nu, izjūt šo, šo plecu. Un, respektīvi, ja cilvēks ir gatavs palīdzēt citiem, nu, tad. Uh, Tad es domāju, ja visi viens otram palīdzētu, Latvijā būtu daudz vairāk liela ģimene. Bet eh, ar palīdzību jūs eh, saprotat arī, piemēram, es nezinu, vairāk pabalstus, lielākus pabalstus, eh, vēl kaut kādas citas tur schēmas, kas varētu tā kā atbalstīt tos cilvēkus, vai, vai ko jūs tieši ar to domājat? Ir tas tāds noslēgumā, lai būtu precīzāki. <laughs> Labi, nu es to, ja jūs to tā pavēršu, tad, teiksim tā, no no naudas ne, neviens nekad, man liekas, nav atteicies liel, no lielākām naudām no valsts, bet eh, tieši tādas cilvēciskas attiecības, ja Kad, kad tā ģimene ar bērniem vienkārši ģimene nav tāda savā, savā vienkārši nodabā atstāta. Nu, viena paša, viena paša viņiem nav pie kā vērsties, nav kam paprasīt padomu, pat nevajag pat materiālās lietas, vienkārši parunāties, aizbraukt ciemos, kaut kur kopīgi pabūt kopā lai ir šis nu, psiholoģiskais atbalsts. <laughs> tas ir ļoti svarīgi. Nu, valstiskā līmenī tam būtu jābūt principā tam visam jābūt no augšas sakārtotam. Es šajā gadījumā Jā, domāju, no augšas tiešām kā, nu, kā valstiskā līmenī, ka tiek gan tie pabalsti nu, ne tikai, bet ka dažādās jomās daudz bērnu ģimenēm kaut kādas priekšrocības eh, tam būtu jābūt būt, tas ir būtībā, lai cilvēks justos droši kā tāda sabiedrības šūniņa, ir jābūt šim te, uh, ir jābūt šim, šai atbalsta sistēmai un daudzveidīgai atbalsta sistēmai. Ja? Nu, tas, ir, tas ir pats pamats, bet kā sabiedrība tiešām, jā, nevis. Uh, Vairāk savstarpēji ir atbilstīt, bet uh, es pieļauju, ka uh, Nu jā, un, un, un es, es pārtraucu, bet eh, tas eh, laikam tas jautājums, ko sabiedrība var darīt, tas laikam ir tas atbalsts vai ne dažādākās jā. formās. Un parādīt, eh, ka tu esi pieņemts, ka tu esi forši, kā mēs, mēs priecājamies, ka tu esi. Kaut vai, kaut vai tas, un arī tādā ziņā es domāju, ka arī draudzēs būtu labi, ka mēs būtu nu, arī tāds viesmīlīgāk, varbūt tādi nu, pieņemošāki un viesmīlīgāki. Un, uh, Nu, jā, Tīpaši Ziemassvētku laikā, kad atnāk ļoti daudz, daudz cilvēku, kas uh, visu gadu noalkušies, nāks uz baznīcu, beidzot atnāk. <laughs> no nu, skaisti, milzīgs paldies par šo sarunu. Eh, Radam arī klausītāji, tā bija iespēja tikties Līvānos ar abaltiņu ģimeni un nedaudz par ģimenes tematiku parunāties eh, šajā svētku ģimenes, ģimenisku svētku uh, nokrāsā. Milzīgs paldies!